redu mi prenosimo informaciju koju smo zatekli u nekim izvorima. A pošto oni koji budu koristili to dijelo i ostalo znaju ta pravila, znaju te hadisu, stoji kao dokument jedan koliko je radosta, koliko nije, to je sad zastava za učenje. razumijete? Znači oni koji neće o tome da pričaju, neće jednostavno to, a oni koji već hoće ovdje su to, znači s tom namjerom to radi, isto ko što su bilježili slabe i izmišljene ne zato da bi se radilo po njima, nego da stoji dokument da je bilo to tako pričalo sve tako. Stoji dokument A Allah zna najbolje. Jel u redu? Na svih smo se da bi pripremite davu, pripremite tahavijsku akidu, ponesite sa sobom ono malo kraćenu prevedeno, znači ono tahavija poslanča, e, koji ima ono zurbinu veliku, nek donese, Neste, nek donese i tako ćemo ovaj, pripremati referate, mi ćemo ovdje imati komentar koji je napisao taj je Hanefi Furnosa Vlad Ibn Iz njega ćemo uglavnom raditi a ovaj ćemo koristiti da, da, da nam ne bi on ostao ovako zapostavljen, njega ćemo putem referata i toga, znači da se pripremi toku sedmice i onda kad se dođe ovdje ti recimo što si pripremio, šta si pripremio, izlaziš, izložiš, znači na jednom papiru i e tako. Možda ne vidim da Ako jedan brat kad se zapostavljamo na jednom mjestu, gospođe prodavanja ovakvih spukova, neki bilo je nešto malo alkohola. Ja je pitao da li dozvoje na to mjesto rad, znači da prenosi to dolazi u kamion, što ne znam kako se ide, i neki smo rekli da je. Sad vi mislite i o muzici na mjestu ima muzici. Ja sam postio. To sam nije. Rekli smo eto kao da može u malim količinama, zato što je većina nekih to, pa da je to neka vela prodaja. Ja, ja. Sakal. Ola, super. Pa ne mi se nadi, mi to da se sadove. Glavno je to ne pristo ljude, neko su mali. Pa radite tako. Da mi radimo, Pa ja to, zato je pitate kad došli. Odete i pitate. Kako vraćate? Kako idem, ja radite? Ti što utjeti do prve. Ja, tako. Pa jesu. Ne može to vidjeti ta pitanja, ne, to se ne, ne odgovara tako. Znači čovjek koga muči taj problem, dođe. I onda ti sjedneš sa njim, pričaš sa njim, da li čovjek ima ima, ima smisla za drugi postup, a može išta drugo raditi, da ne može išta drugo raditi, šta ako ne bude radio nikako. I onda sve to odlagaš i onda mu čovjeku koji, koji se boji Allah Đelšanu kaže mu neku fetku i to sve fetku. ako generalno, ako ne, pitaš ono, da nije dozvoljno tako takvim, ali ti kad dođeš sad kao čovjek koji treba da se zakasniš, treba da sjedniš sa učenim čovjekom i ispričaš tu slučaj čovjek će te pitat, imaš ti šanse za neko drugo radno mjesto. Pa ti kažeš imam, a koje je to rad drugo radno mjesto? Kaže, ima to kaže ili tamo radi, to ne možeš. Ili recimo čovjek bira između, ima ovdje platu 300, ovdje 250, 200 manja, 100 ili 50 maraka, pa ovo, pa ti kaže radi za 200, ne može 300, to je halal i tako da. Znači puno ti stvari imaju takve pitanja što ne mogu generali, znači, generalizovati, što nešto generalno kaže u vezi s tim. Nego čovjek kad ne muči problem, ode za učinom čovjeka iz ispriča situacije, on će njega pitati šta ovo interesuje i da će mu A uvijek birajte najučenije, najbolje, da možete doći koji ste pouzdali da će vas u ime Allaha posavjetati. Da se može više Ako nisi siguran da će srce ti nije mirno, možeš ti razgovarati, ali da ne govoriš pritusno s ovim, pritusno s onim, rekao mi ovaj, rekao mi onaj, nego kaj kažeš svoj slučaj čovjeka. Iako je to sad dio to treba samo raditi u slučaju da ti srce uzbilja nije mirno. Znači čovjek rekao fetvu može ili ne može, a ti osjećaš nešto te kopka, nije ti baš lego. Ali ne zato što su i strasti, nego jednostavno nije ti leglo, desi se ne znači. I onda odeš pitaš drugog, bez da govoriš šta ti je ko neko ovo ono, da ti ispita slučaj, čovjek ti kaže. To u tom slučaju pod hadis, da je ribu, kila mala je. Ostavi onoga što te kopka i uzmiš što si siguran. Ali u principu trebaš izabrati, znači, najučeniji, najbogobojazniji kut za koji ti znaš, za koji si siguran da spoza i da odmah, znači, unaprijed udjećeš tu fetvu i pitaš. Zato učenjaci kažu nakon toga, fetva alima za običnog čovjeka je kao dokaz za alima. Znači, kako god alim ne smije odstupiti od dokaza, tako ne smije ni običaj čovjek kad pita Alman skupiti od njegove fetve. Osim znači slučaj da ima opravdane sumnje da, da, nešto nije u redu. Ako bi pogriješio na najbolje da Jes, ako ima nešto, znači opravdane sumnje na osnovu nekog svog znanja. Iako imaš ti pravo i sad sa tim alimom određeni jedan poštovanje, znači iznijeti svoje neke pomije koje imaš, ne uvezi s tim, nego kaže jednostavno, a šta je s ovim, ja sam čuo ili pročito negdje ovako, pa onda ti on vidjet će šta će ti reći. Znači, ta neka razmjena mišljenja, neću reći rasprava, nego razmjena mišljenja ili iznošenje nekih ovaj, sumnji koje kopkaju čovjeka, nešto se nisu dobro. Добро. Давайте еще одно разглашаем. Добре. Достать путь, можно, я